Išėjimo knyga, 18 skyrius. Jetras, Midiano kunigas, Mozės uošvis, išgirdo visą, ką Dievas padarė Mozei ir savo tautai Izraeliui, ir kad viešpats išvedė Izraelį iš Egipto. Tai sužinojęs, Jetras, Mozės uošvis, paėmė ciporą, Mozės žmoną kurią Moze buvo pasiuntęs atgal, ir jos abu sūnus, kurių vieno vardas buvo Geršomas, nes jis sakė, buvau ateivis svetimoje šalyje, o kito Elezeras, nes sakė, mano tėvo dievas buvo mano pagalba ir mane išgelbėjo nuo faraono kardo. Ir Jetras Mozės uošvis, atėjo su jo sunumis ir žmona pas Mozę į dykumą, kur jis stoviklavo prie Dievo kalno. Jetras pranešė Mozei, štai aš, tavo uošvis Jetras, su tavo žmona ir abiem sunumis, einame pas tave. Tada Mozė išėjęs pasitikti uošvio, nusilenkė jam ir jį pabučiavo, paklausė vienas kito, kaip sekasi, įėjo į palapinę. Moze papasakojo savo uošviui visą, ką viešpats padarė faraonui ir egiptiečiams dėl Izraelio, ir visą vargą kelyje, ir kaip viešpats juos išgelbėjo. Jetras džiaugiasi visu tuo, ką viešpats padarė Izraeliui, išgelbėdamas jį iš egiptiečių, ir tarė, Te būna palaimintas viešpats, kuris jūs išgelbėjo iš egiptiečių ir farono, kuris išgelbėjo tautą iš Egipto vergovės. Dabar žinau, kad viešpats yra aukščiau visų kitų devų, nes pranoko juos tuo, kuo jie didžiavosi. Po to Jetras, Mozės uošvis, aukojo Dievui deginamąją auką ir atnašas, Tada Aronas ir visi Izraelio vyresnieji, draugė su Mozės uošviu, valgė Dievo akivaizdoje. Kita diena Mozė atsisėdo žmonių teisti ir žmonės stovėjo prie jo nuo ryto iki vakaro. Mozės uošvis, pamatęs visą, ką jis darė žmonėms, klausė, ką tu čia darai, kodėl tu sėdi vienas, o visi žmonės stovi nuo ryto iki vakaro. Moze atsakė, žmonės ateina pas mane pasiklausti Dievo patarimų. Kai jie nesutaria, ateina pas mane, kad būčiau jų teisėjų ir paskelbčiau Dievo nuostatus ir įstatymus. Mozės uošvis atsakė, negerai darai. Tu pats ir šitie žmonės, kurie yra su tavimi, visiškai nuvargsite nes tau tai per sunku. Tu negali vienas atlikti to darbo. Dabar paklausyk mano balso. Aš tau patarsiu ir Dievas bus su tavimi. Būk tarpininkas tarp tautos ir Dievo ir pranešk jų reikalus Dievui. Mokyk juos įstatymų bei nuostatų, parodyk jiems kelią, kuriuo jie turi eiti, ir darbus, kuriuos turi daryti. Be to, išsirink iš tautos sumanius, dievo bijančius, patikimus, negodžius vyrus, paskirk juos tūkstantininkais, šimtininkais, penkiasdešimtininkais ir dešimtininkais. Ir tegu jie teisė žmonės. Kiekvieną didelę bylą jie perduos tau, o mažas bylas spręs patys tau bus lengviau ir jie pasidalins naštą su tavimi. Jeigu taip darysi ir Dievas įsakys tau, pats ištversi ir visi žmonės grįž į savo namus ramybėje. Moze paklausė savo uošvio patarimo. Jis išsirinko sumanius vyrus iš viso Izraelio ir paskyrė juos vyresniaisiais, tūkstantininkais, šimtininkais penkiasdešimtininkais ir dešimtininkais. Ir jie teisė žmonės visą laiką. Sunkes bylas jie perdodavo mozei, bet mažas sprendė patys. Po to mozės uošvis iškeliavo į savo šalį.